вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці сёння выніковая перадача з серыі да двадцатых угодкаў адкрыцця праўды пра курапаты у гэтай серыі разглядаліся лёсы рэпрысаваных беларусаў з 60 тысячнай картатэкі што захоўваецца ў архіве кгб Мінула даволі шмат часу, каб мы маглі не толькі ацаніць тое, што адбылося, але і пераацаніць гэта з гледзяшча прыярытэтаў і зацікаўленняў найноўшага часу. Таму гаворка ішла пра жывыя нервы гэтай трагедыі, якія дагэтуль азываюцца ў душы і будуць азывацца яшчэ вельмі доўга. Такіх нерваў шмат. Магчыма, 20 і 40 гадоў таму яны папросту не адчуваліся, ім не надавалася значэння, бо над надта жывы быў боль стратаў і жах катаванняў. Сёння гэтыя пачуцці прытупіліся, але на іх месцы ажылі іншыя. Адзін афіцыёзны журналіст, які імкнецца затушаваць праўду пра курапаты, піша, што масавыя расстрэлы гэта прыдумка беларускіх нацыяналістаў. А насамрэч расстрэльвалі ў курапатах немцы і расстрэльвалі галоўным чынам не беларусаў, а габрэяў латышоў палякаў, пра што сведчаць знойдзеныя ў пахаваннях прадметы, вырабленыя ў розных краінах Еўропы гэты журналіст відавочна знаходзіцца ў палоне стэрэатыпу які пасуе для расійскай гісторыі і геаграфіі але зусім не надаецца для беларусі па-першае Беларусь былая рыса аселасці габрэяў якім на тэрыторыі рассіі было жыць забаронена не дзіва што ў нашых гарадах і мястэчках яны за стагоддзі сталі паўнапраўнымі удзельнікамі тутэйшага жыцця нямала іх і сярод рэпрэсаваных па-другое у адрозненне ад тамбоў поўшчыны ці разаншчыны Беларусь край на сямі вятрах. Таму тут заўсёды было шмат і палякаў і украінцаў і літоўцаў і латышоў, бо гэтыя народы нашы найбліжэйшыя суседзі. Войны праз Беларусь у двадцатым стагоддзі ішлі туды-сюды, амаль не спыняючыся. Межы рухаліся таксама шматразова. І, напэўна, знайсці ў 1937 хоць адну вясковую гаспадарку, дзе не было б якога аўстрыйскага сцізорыка ці чэшскай пантофлі ўвогуле немагчыма. Нехта ездзіў да сваякоў, нехта на заробкі, нехта вяртаўся з вайны. Гэта ўжо потым бліжэй да нашых часоў беларусам будзе накідацца расійскі стэрэатып аднастайнасці ды самадастатковасці насельніцтва паводле крыві і плакатнага славянскага тыпу. Але да рэпрэсіяў і да другой сусветнай вайны Беларусь была зусім іншай тым, што называюць котлом народавы культур. Нездарма ў гэтым котле зварылася так шмат славутых дзеячоў польскай, расійскай, габрэйскай ды іншых нацыяў. Іх поспех дадае нам гонару, а страта іх супляменнікаў у курапатах успрымаецца як страта сваіх беларускіх людзей. Іх прыналежнасць да іншых нацыяў ці наяўнасць швейцарскага гадзінніка ў кішэні не робіць іх для нас чужымі або экзатычнымі. Ты тым часам большасць рэпрэсаваных, пра што сведчаць справы ў архівах КГБ гэта этнічныя беларусы, для якіх таксама не быў дзівам французскі грабенчык у кішэні ці чэшская пантофля на нагах. Курапаты не маюць дачынення да беларускага нацыяналізму. Гэта злачынства супраць беларускай нацыі і супраць чалавечнасці. Thank you. Што да штучныя спрэчкі пра тое, хто і калі расстрэльваў у курапатах, могуць быць розныя дапушчэнні, але сутнасць справы ад гэтага не змяняецца. Напрыклад, даследнік Леонид Маракоў настойвае на тым, што ў курапатах і падобных месцах чэкісты толькі закапвалі трупы, а расстрэльвалі ў турмах. Архіўныя справы КГБ ясныя карціны гэтых злачынстваў не даюць. У кагосьці ў справе напісана расстраляны ў менскай, віцебскай аршанскай барысаўскай слуцкай і гэтак далей турме а ў кагосьці расстраляны ў горадзе менску віцебску воршы барысаве слуцку Сутнасць справы ў тым, што расстрэльвалі па ўсёй краіне сотні людзей, прычым кожны дзень. Гэты факт дакументальна пацвярджаюць кгбэшныя архівы 1930-х гадоў. Прычым тут вайна і немцы. Ясна, што сотні трупаў трэба было кудысьці дзяваць, А паколькі іх не палілі, таму і з'яўляліся пад кожным горадам, дзе была турма НКВД свае пахавальныя ямы, курапаты. Цяпер пра самы масавы цэнтральны сюжэт у рэпрэсіўных архівах КГБ абсалютная большасць рэпрэсаваных сяляне. У часы хутарызацыі двах гадоў яны жылі на ўласных аднаасобных гаспадарках і, як правіла, былі спраўнымі гаспадарамі. Па сённяшніх мерках прадпрымальнікамі. У аграрнай краіне масавы бізнес займаўся сельскай гаспадаркай. Калі ж пачалася калектывізацыя, натуральна, абсалютная большасць самастойных гаспадароў не пажадала аддаць сваё нажытае майно ў калектыўны абшчак і застацца па сутнасці без штаноў. Хто б сёння на такое згадзіўся добраахвотна. І тады кожная малатарня ці кожная карова была рэальным абаротным сродкам бізнесу сям'і. Як адабраць? Нязгодны гаспадар, натуральна, супярэчыў сваёй нязгодай лініі савецкай улады. Таму за антысавецкую прапаганду ішоў у турму ці ссылку. Thank you. Вось уявіце, што да вас заўтра прыйдуць і скажуць, што рашэннем уладаў вы павінны здаць вашу кватэру зусім майном у агульны фонд і пераехаць у барак. Натуральна, вы запярэчыце, скажаце, што вы не супраць уладаў, але так дорага вам дасталася тая кватэра і не столькі пра сябе вы думалі, калі яе будавалі, а пра дзяцей трэба кампенсаваць выдаткі, але кампенсацыі не прадугледжаныя увесь народ жыве няпроста трэба яшчэ пяцігодку ўсім нам памучыцца а там лягчэй будзе ваш пратэст нарастае і вось ужо не цяжка кваліфікаваць яго як брыдкаслоўе ці хуліганства і вы атрымліваеце адзін год калёніі вядома з канфіскацыяй як напрыклад алексей иванович барысавец у барысавец алексей иванович 1889 году нараджэння беларус селянін меў аднаасобную гаспадарку у вёсцы паулаўка слуцкага раёну у 1931 годзе асуджаны тройкай за антысавецкую агітацыю на адзін год папраўча-працоўных лягераў у Барысавец Алексей Іванович 1889 году нараджэння беларус селянін, калгаснік калгасу імякуйбышыва ў вёсцы Паўлаўка слуцкага раёну. У 1935 годзе за контррэвалюцыйную агітацыю асуджаны на 6 гадоў катаргі ў Дмітраулах НКВД ССР. вы заўважылі як змяніўся статус алексея барысаўца быў аднаасобны гаспадара праз год турмы ўжо калгаснік быў чалавек з майном а стаў без нічога ці вось піліп иванович ляўданскі з вёскі юр'ева смалявіцкага раёну аднаасобны гаспадар які ў сакавіку 1931 году быў асуджаны тройкай за антысавецкую прапаганду Гэтая схема калечання чалавечага лёсу паўтараецца тысячи разоў. Калі браць самую сутнасць справы звычайны рабунак, у вас сілаю адбіраюць вашу маёмасць, злачынства, злачынства. Дапусцім, праз год вы вяртаецеся з калёній куды, натуральна да сябе дадому, а вашага дому больш няма. Няма ў вас больш кватэры. Вядома, людзі розныя. Нехта змірыцца і апусціўшы галаву пабрыдзе ў барак. Нехта кінецца на амбразуру, схопіць участковага за грудкі і зараз загрыміць пад фанфары на ўсе 10 гадоў катаргі, а той пад расстрэл. Аднак большасць, панурыўшы галаву, ішла ў барак з перапоўненай абурэннем душою і настройвалася чакаць, калі справядлівасць будзе адноўленая. Так і наш Піліп Іванович Ляўданскі, у новай крымінальнай справе якую завялі ў 1937 ён ужо не аднаасобны гаспадар а калгаснік калгасу культура у роднай вёсцы юрыева смалявіцкага раёну нехта з колішніх гаспадароў станавіўся фабрычным ці чыгуначным рабочым ці проста без пэўных заняткаў але найчасцей станавіліся калгаснікамі як піліп иванович тыя хто гэтую палітыку праводзіў выдатна разумелі што не змірыцца грамадзянин ляўданскі са стратай майна што не ўсім сэрцам ён адданы бальшавіцкай справе чалавек ёсць у ім чарвяточынка. А значыць, калі ў 1937 арыштоўваць пачалі ўжо паводле разнарадкі, такія былі першым аб'ектам пераследу. І ў кастрычніку 37 за контррэвалюцыйную прапаганду тройка асудзіла Пліпа Івановича на 10 гадоў катаргі ў бурлах. Бурэйскі лягер размяшчаўся на далёкім усходзе і там 23 кастрычніка 1941 году Піліп Іванович памёр. Вы слухаеце радыё Свабода. У новай серыі перадач вострая брама лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. магчыма сярод нашых слухачоў раптам акажацца нехта з нашчадкаў селяніна ляўданскага з вёскі юр'ева цяпер вы разумееце чаму дагэтуль закрытыя архівы кгб вядома працуе карпаратыўная салідарнасць трэба даць спакойна адысці тым катам і карнікам што праводзілі рэпрэсіі гуманны крок але найперш таму, што там сляды аднаасобнай гаспадаркі Піліпа Івановича і соцень тысяч іншых рэпрасаваных сялян, продкаў цяперашніх беларусаў. Што за гаспадарка? Вядома, не нафтахім, але гаспадарка, прадпрыемства са сваімі актывамі, запасамі, будынкамі, зямлёю, абаротнымі сродкамі, кажаце забытая гісторыя ды не забытая і грошыкі селяніна ляўданскага паводле закону захавання матэрый шмат павялічыліся і працуюць на сілу і мошчу ўжо чарговыя ўлады. Бо адабраная маёмасць, а яшчэ раней зямля нікуды не дзелася, яна працавала, множылася, пераўвасаблялася ў іншыя формы, яна працуе і сёння. Уявіце сабе, калі б увесь народ пажадаў аднаўлення справядлівасці, гэта пацягнула б за сабой радыкальную змену дзяржаўнай палітыкі і без ніякай ідэалогіі справядлівыя кампенсацыі за несправядліва адабранае майно. У адной з перадач гэтай серыі ішла гаворка пра суседнюю літву, дзе пасля абвяшчэння незалежнасці дзяржава адразу прыступіла да выплаты такіх кампенсацыяў. У нас саму гэтую ідэю гатовыя зараз жа растаптаць перасмешнікі з БТ ці дзяржаўных газет. Але бог з імі Галоўнае адказ на пытанне пра тое, чаму праз 70 гадоў пасля рэпрэсіяў па-ранейшаму закрытыя архівы КГБ мы ведаем. Не ідэалогія тут галоўная. Ці будзем мы правымі ці левымі, ці прарасійскімі, ці празаходнімі, няважна. Вярнуць людзям маёмасць гэта і значыць даць адэкватную ацэнку сталінскіх рэпрэсіяў. Адкрыццё праўды пра курапаты стала адкравеннем мяжою, якая падзяліла беларускі свет на да і потым. Тады ўсё раптам змяшалася і прага перамены, артыкул курапаты дарога смерці і дзяды з міліцэйскімі вадамётамі і ўзлёт беларускіх музычных гуртоў. Першай прыгадваецца песня, якая пачыналася словамі доўгі брод бо менавіта бродам называлася мясцовасць, якую зянон пазняк даў імя курапаты. Ноўкі брод забыл Я нават зірнуў на год напісання гэтай песні пра доўгі брод 1988. Ну не здарма ж яна прыйшла ў галаву. Калі здараецца адкравенне, яно нібы выбух святла працінае сабою ўсё і ўся. Я нават спытаўся ў аўтара гэтых словаў Фелікса Аксёнцева ці няма тут сувязі. Пра сувязь Фелікс абачліва прамаўчаў, заўважыў толькі, што шукаў вобраз, нешта каляровае з беларускім старажытным гарадскім водарам. Даўгабродская вуліца бярэ назоў ад урочышча ці фальварку доўгі брод. Той факт, што гістарычная натуральная назва была замаскаваная вуліцай Казлова, нам усім падабаўся. Бурадок доўгі брод завулак кветак і траў. Фактычна гаварыў, што доўгі брод жывы, як і кветкі з травамі. А вось вуліца Казлова фікцыя, мёртвыя пустыя словы. Чаму я раблю акцэнт на гэтых словах, бо хачу з іх вывесці спосаб актуалізацыі курапат як такіх і курапат як сімбаля сталінскіх рэпрэсіяў у сённяшнім і заўтрашнім дні. Артыкул курапаты дарога смерці стаў водападзелам, які размежаваў тое, што было да яго і тое, што настала пасля. Дык вось тое, што пасля носіць ужо нібы кананічны характар. Гэта даследаванні і ўражанні ў святле гэтага артыкула. А ўсё, што да пэўная апакрыфічная частка, якая захоўвае ў сабе энергію эпасу бо да артыкула кожная згадка пра курапаты нават паміж радкоў была позвігам. Цяпер зразумела, чым павінны былі б стаць курапаты для беларусаў у заўтрашнім дні. Гэта не кажучы пра навуковыя даследаванні будаўніцтва народнага мемарыялу і ўрокі праўды, што само сабою будзе працягвацца. У адной з перадач гэтай серыі гаворка ішла пра зарок маўчання. Беларусы тотальна маўчалі пра сталінскія рэпрэсіі аж да з'яўлення гэтага артыкула пра курапаты і любая згадка ў друку, адшуканая намі ў гэтым заложным маўчанні на вагу золата. Лёд забыцця не вакол нас і не перад намі, ён за нашымі спінамі трэба пільней угледзецца. Калі вакол гінуць сотні тысяч людзей, а прытым усе твае сябры і палечнікі, ты не можаш не пакінуць ніякага сведчання пра гэта. Няхай толькі намёкам ці самім табою неўсвядомленай эмоцыяй. Мы знойдзем такія сведчанні ў вершах купалы, прычым не ў сталінскіх, а ў дарэвалюцыйных яшчэ вершах прарока, дзе тэма курапат праходзіць чырвонай ніткай гэтак яшчэ ў 1907 годзе паэт пісаў. Я змогся. Ногі больш служыце мне не хацелі, чуць сцягнуў і ўсеўся на курган спачыце, і на кургане я заснуў. Я сніў. А ўсё як бы наяве кругом у мяне жыло жыццём, той абымаў, той нож крывавіў, той спаў ля таргу з водным сном. Збуджэнне дух махаў крыламі, не памяць свой скідала пыл, вякі пражыты за вякамі ўставалі з попелу магіл. Далей пачынаецца ўласна прароцтва, у якім мы ў дэталях пазнаем карціны сталінскага аптымізму. Спехала ў долы праўду здрада, забыты за шчасце ішла вайна, парад цягнуўся за парадам, жыла, умірала старана. купалавы сны на курганах гэта прыпаданне да магіл да масавых пахаванняў соцень тысяч землякоў, якія яшчэ будуць забітыя праз два-тры дзясяткі гадоў ёсць эпізод такога сумоўя з забітымі у біяграфіі Якуба коласа. Яго распавёў Сцяпан Александрович. Тут ужо распазнаецца дакладная тапаніміка апісаных зяноном пазняком курапат. Кніга Сцяпана Александровича крыжавыя дарогі пабачыла свет у 1985 годзе яшчэ да таго, як пра курапаты загаварылі шырока і калі з'явілася сама гэтая назва мясцовасці. Вось той эпізод эпізод. Пасля снеаддання 13 жніўня 1956 году Канстанцін Михайлович папрасіў шафёра завесці яго ў лес. Праехалі яны па маскоўскай шашы і звярнулі налево, дзе на пагорку стаялі высокія сосны, а крыху ніжэй прыкідаліся кубкі дужых бяроз. Спачатку ён крыху патупаў, ці не схаваліся дзе ў зялёным моху ці пад кустом баравікі. А потым прысеў на пень. Сонца свяцела яшчэ па-летняму, але перагонамі налятаў холодны вецер, і ён вымушаны быў шукаць зацішак у лагчыне каля бяроз. Прылёг на сухую купіну і цяпер толькі ўбачыў побач з трыма бярозамі вялікі мурашнік – Доўга сядзеў ён, пазіраючы на мітусню мурашак, адключыўшыся ад усяго, што дзеялася вакол. Потым моўчкі падняўся, пахадзіў вакол мурашніку і бяроз, сеў у машыну і вярнуўся да хаты. З цяжкасцю падняўся ў свой рабочы пакойчык, перакусіў, і раптам стала кепска. У 13 гадзін 20 хвілін перастала біцца ягонае сэрца. Сёння часцяком кажуць, чаго няма ў інтэрнэце, таго няма ўвогуле. У да інтэрнетныя часы тое самае можна было сказаць пра літаратуру, фальклор, пагалоскі да кананічны беларускі эпас под назваю курапаты ўжо створаны ён ужо існуе яго толькі трэба адшукаць па частках сабраць і злучыць у одно цэлае пакуль гэтага не зроблена пакуль не абвергнутыя стэеатыпы про тое что беларускія пісьменнікі не пісалі ў стол або про тое что ніхто ніколі нічога не казаў датуль зарок маўчання будзе захоўвацца і датуль нельга будзе сказаць что курапаты цалкам адыгралі сваю гістарычную ролю і цяпер гэта толькі сімбаль і толькі помнік зразумелай для нас усіх і для нашых наступнікаў трагедыі. Вядома, што сёння вакол гэтага месца і гэтай тэмы гуртуецца толькі невялікая частка людзей. Вядома, што так і не будуць адкрытыя архівы КГБ да таго часу, калі іх адкрыццё перастане што-небудзь значыць. Інакш кажучы, тыя, хто мог бы прэтэндаваць на кампенсацыі адабраныя маёмасці згубленых жыццяў, зламаных лёсаў і іх дзеці, у Беларусі гэтых кампенсацыяў не дачакаюцца. Вядома, нарэшце, што аб'ектыўная ацэнка трагедыі не будзе ініцыяваная ўладамі, а іншая не зменіць сітуацыі грамадства страціла ўнутранае жаданне і калі хочаце натхненне да перамен і таму мы зноў павяртаем позіркі ў бок курапатаў Мы адчуваем у іх вялікую крыніцу гэтага натхнення, складзенага з соцень тысяч асобных натхненняў нашых продкаў, якія не здолелі рэалізаваць сваю энергію ў жыцці. Але гэтым разам здабыць той агонь будзе не прасцей, чым 20 гадоў таму бо мы не можам пайсці шляхам іншых народаў наших суседзяў, якія тады рушылі разам з намі. Цяпер мы адныя і торыць свой шлях нам давядзецца ў самоце. У гэтым ёсць як адмоўны, так і станоўчы бакі, але тое ўжо зусім іншая гісторыя. Thank you.